Produced by GreekLatinAudio.com, Austin, Texas, July 2005. Luke, chapter 10. Μετά δε ταύτα, ανέδειξεν ο Κύριος ετέρους εβδομήκον τα δύο, και απέστειλεν αυτούς ανά δύο δύο, προ προσώπου αυτού, εις πάσαν πόλην και τόπον ου ημελεν αυτός έρχεστε. Έλεγεν δε προς αυτούς, ο μεντερισμός πολλής, ήδη εργάτε ολιγή. διήθητη ουν του Κυρίου του τερισμού, όπως εργάτας εκβάλλει εις τον τερισμόν αυτού. Υπάγεται, ιδού, αποστέλω ημάς ως άρνας εν μεζολίκον, μη βασταζετε βαλαντιόν, μη πήραν μη υποδήματα, και μη δεν κατά την οδόν ασπασίστε. Εις Ινδιαν εις έλτητη οικίαν, πρώτον λέγεται, ειρήνη το οίκο τούτο, και εάν εκεί ιδιός ειρήνης, επαναπαΐσετε επ' αυτόν η ειρήνη ημών, η Εφημάς ανακάμψει, εν αυτή δε τη οικία μένετε, έστοντες και πίνοντες τα παραβδόν, αξίως καρό εργάτης του μισθού αυτού, μη μεταβαίνετε εξ οικίας εις οικίαν, και ίσιναν πολλήν εις και δέχονται ημάς, εστίετε τα παρατητέμινα ημίν, και τεραπεύεται τους εν αυτοί ασθενείς, και λέγεται αυτοίς, ίνικεν εφημάς η βασιλεία του Θεού. Ισίνδεαν εις έλτητε, και μη δέχονται ημάς. Εξελτώντες εις τας πλατείας αυτής υπατέ, και των κονιορτών, των κολλητέντα ημίν εκ της πόλεως ημών, εις τους πόδας απομασόμητα ημίν. Πλην τούτο γενόσκεται, ότι ίνικεν η βασιλεία του Θεού. Λέγω ημίν ότι Σοδόμης εν τη ημέρα εκείνη, ανεκτότερον έστε, η τη πόλη εκείνη. Ουέσι κοραζίν, ουέσι βισεδά, ότι οι εν Τύρο και σιδόν εγινήθησαν οι δύναμοι σε εγενόμενοι εν ημίν, παλαιάν εν σακό και σποδό κατήμενοι μετενόησαν. Πλην Τύρο και σιδόν ανεκτότερον έστε εν τη κρίζη η ημίν. Και εσύ καφαρναούμ μη ως ουρανού υψωτήσει, έως του άδου καταβήσει. Ο ακούον ημών εμού ακούει, και ο αθετών εμάς εμέ αθετή, οδε εμέ αθετών αθετήτων αποστήλαντα με. Υπέστρεψαν δε οι δύο, μετακαράς λέγοντες «Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν το όνομα Της σου». Είπεν δε αυτοίς «Εθεωρούν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα». Ιδού, δεν το καήμιν εξουσίαν του πατήν επάνω οφείων και σκορπιών και επί πάσαν την δύναμην του εκτρού και ουδέν ημάς μία δικήσει. Πλην εν τούτο μη κέρυτε ότι τα πνεύματα ημίν υποτάσσεται, Κέρετε διότι τα ονόματα ημών εγγεγραπτε εν της ουρανής. Εν αυτή τη ώρα, γαλιάσατο το πνεύμα τι το Αγίο, και είπεν, εξομολογούμε συ, Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και συνετών, και απεκάλυψας αυτά νηπίης. Νέο Πατήρ, ότι ούτως ευδόκια γένετο εμπροσθέν σου, πάντα μη παρεδότη υπό του πατρός μου, και ο δυσγενός και της έστειν ο βιός, μη ο πατήρ, και της έστειν ο πατήρ, μη ο βιός, και ο ανβούλητε ο βιός αποκαλύψε. Και στραφείς προς τους μαθητάς κατηδιάν, είπεν, μακάριοι οι οφθαλμοί, οι βλέποντες αβλέπετε, λεγογαρημέν ότι πολλοί προφήτε, και βασιλισι τέλησαν ειδήν, αημείς βλέπετε, και ουκ είδαν, και ακούσε ακούετε, και ουκ Και ειδού, Νομικός της ανέστη, εκπειράζων αυτον λεγόν, διδάσκαλε, Τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω, οδε είπεν προς αυτόν, εν το νόμο, τι γεγράπτε, πώς αναγινώσκεις. Οδε αποκριθείς είπεν, αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου, εξ όλης καρδιάς σου, και εν όλη τη ψυχή σου, και εν όλη τη ισκή σου, και εν όλη τη διανία σου, και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Είπεν δε αυτό, όρτος απεκριθείς, του τουτοποιεί και ζήσει, όδε θέλουν δικαιώσει αυτόν, είπεν προς τον Ιησούν, και της έστιν μου πλησιόν. Υπουλαβών ο Ιησούς είπεν, άνθρωπος της κατεβαινε από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ, και ληστές περιέφησεν, ή και εκδίσαντες αυτόν, και πληγάς επιτέντες απίλτον αφέντες ημιτανή, κατά συγκυρίαντε, ιερεύστης κατέβαινεν εν εκείνη, και ειδών αυτόν αντιπαρήλτεν ομοίως δε και λεβίτης κατά τον τόπον ελτών και ειδών αντιπαρήλτεν. Σαμαρίτης δε της, οδεύων ήλτεν κατά αυτών και ειδών εσπλανκνίστη, και προς ελτών κατέδισεν τα τραύματα αυτού, επικαίων έλεων και ίνων. Επιβιβάσας δε αυτόν επί το ίδιον τίνος, ήγαγεν αυτόν εις πανδοκίον, και επιμελήθη αυτού, και επί την αύριον εκβαλών δύο δινάρια, εδωκεν το παντοκί και είπεν, επί αυτού, και ότι αν προς δαπανήσεις, εγώ εν το επανέρχεστε με, αποδοσωσί. Τις τούτων των τριών πλησίον δοκί συγεγονένει του εμπεσόντος εις τους λιστάς, οδε είπεν, ο ποιησάς το έλεος μετ' αυτού. Είπεν δε αυτό ο Ιησούς, πορεύου, και εσύ ποι όμοιος. Εν δε το πορεύεστε αυτούς, αυτός εις ήλτεν εις κομιντινά. Χινίδε της ονόματι υπεδέξατο αυτον εις την οικίαν, και τίδε ειν αδελφή καλουμένη Μαριάμ, ηκε παρακατεστήσα προς τους πόδας του Κυρίου, οίκουεν τον λόγον αυτού. Ιδε Μάρτα, περιεσπάτω περί πολλήν διακονιάν, επεστάσατε είπεν, Κύριε, ου μελισσεί ότι η αδελφή μου μονίμε κατέλειπεν διακονίν, υπονούν αυτοί εν αμυσήν αντιλαβείτε. Αποκριτής είπεν αυτοί ο Κύριος, Μάρτα, Μάρτα, μεριμνάς και το ριβάζει περί πολλά, oligón de Estincría, llenos, Mariamgar tinagatin merida exelexato, itis uc afericicete aptis.